Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Քաղաքացիների ընդունելություն Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում։ Նոյեմբերի 17-ը Պաշտպանության բանակի օրացույցում նշվում է որպես բուրձարայողի օր։ Նրանց տեղն ու դերը մեր երկրի անվտանգության ապահովման գործում։ Արտակ Ծատրյան, զինվորական բժշկի ու հայրենիքի նվիրյալի մտորումներն ու կյանքի փիլիսոփայությունը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Գեղազնիկ Միքայելյան, ազգային հերոսի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Քաղաքացիների ընդունելություն Օրերս Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կամո Վարդանյանի մոտ տեղի ունեցել քաղաքացիների ընդունելություն։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ընդունել է նախապես ցուցակագրված քաղաքացիների, այդ թվում զինծառայողների ընտանիքների անդամների։ Վերջիներս նախարին են ներկայացրել իրենց ուզող հարցերը, որոնք վերաբերել են սոցիալական, կադրային եւ այլ ոլորտներին։ Հանդիպմանը ներկայ են եղել նաև պաշտպանական գերատեսչության առանձին ոլորտների պատասխանատուներ։ Կամով Արթանյանը հանձնարարել է քննարկել եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծում տալ քաղաքացիների կողմից բարձրացված խնդիրներին։ Բրուսարայողի օր Նոյեմբերի 17-ը Պաշտպանության բանակի օրացույցում նշում է որպես Բրուսարայողի օր։ Այն եւս մեկ առիթ է գնահատական տալու այն ցանր ու պատասխանատու աշխատանքին, այն երևակայելի ջանքերին ու երանդին, որ զինվորական բուժաշխատողը մշտապես ներդնում է յուրաքանչյուր հիվանդ եւ վիրավոր զինծառայողի ապակինման գործում, հաճախ վտանգելով սեփական կյանքն ու առողջությունը։ Ստեղծվելով Արցախյան գոյապայքարի տարիներին Ինչպես Պաշտպանության բանակի մյուս զորատեսակներն ու ծառայությունները, բույծառայությունը եւս լայն թափով շարունակել է վերազինվել եւ ընդլայնել իր հնարավորությունները։ Այսօր վերածվելով լիովին կայացած համակարգի, որն ունակ է բարձրակարգ բժշկական ծառայություններ մատուցել զինծառայողներին եւ քաղաքացիական ազգաբնակչությանը, ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմական պայմաններում։ Օրն առի թե ոչ միայն ամփոփելու ռազմաբժշկական ծառայության ձեռքբերումները, մատնացույց անելու խնդիրները, այլ նաև հիշելու նահատակված բուժ ծառայողների սխրանքները, դրվատանքի խոսքեր ասելու զինվորական բժիշկներին, բուժակներին, բուժքորներին, մայրապետներին, սանհրահանգիչներին եւ սանիտարվարորդներին։ Մարտուրը հերոսաբար պահելով բուժաշխատողի պատիվը, նրանք միշտ եւ հատկապես այս վերջին ծանր շրջանում գիշեր ու զոր ազնուրացությամբ իրականացնում են իրենց ծառայությունը։ Բոլոր ժամանակներում մարդկությունը խորին հարգանքով ու ակնածանքով է վերաբերվել զինվորական բուժաշխատողի մասնագիտությանը։ Սա առավելակնարու է այսօր, քանի որ մեր զինծառայողների առողջությունը մեծապես կախված է հենց զինվորական բուժաշխատողների տքնաջան աշխատանքից։ Հպարտությամբ պետք է նշել, որ բժշկական ծառայությունն այսօր ունի բազմաթիվ պատրաստված կադրեր, որոնց օրինակով ու ոգով կդաստիարակվեն ռազմական բժիշկների եւ բուժաշխատողների հետագա սերունդները։ Բուծարևների համար առանձնահատուկ փորձություն էին 2020-2021 թվականները։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ ուղղված ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի առաջին իսկ օրերին զինվորական բժիշկները վտանգելով իրենց կյանքը, տարհանում, բուժում փրկում էին մահվանջիրաններում գտնվող զինվորին, սպային կամավորականին եւ խաղաբնակչին։ Արհամարելով հոգնածությունը, առանց դաթարի առաջնագույցում թե դիկունքում, բժիշկ թե բուժքու դիմակայում էին ամենօրյա մարտահրավերներին։ Զինվորական բժիշկներն արեցին առավելագույնը, նորոջ գրելով ռազմաբժշկական տարեգրության մեջ։ Մասնագիտական բարձր գիտելիքների եւ փորձի շնորհիվ ոչ միայն հոսպիտալներում, այլ նաև առաջնակիցը ապահովող բոլոր բժշկական ջոկատներում եւ զորամասերի բժշկական ծառայություններում ցուցաբերվել է որակյալ եւ նպատակային բժողություն։ Ցավոք պատերազմական գործողությունների ընթացքում հերոսաբար զոհվեցին բժիշկներ, բուժակներ, սանհրանգիչներ, սանիտար վարորդներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր առաքելությունը կատարեց մինչև վերջ։ Զոհվեցին, բայց հավատարի մնացին մարդասիրական իրենց կոչմանն ու առաքելությանը։ Չդադարող կրակի պայմաններում աննուկունը համար պայքար մղեցին հայրենիքի յուրաքանչյուր պաշտպանի կյանքի համար։ Նրանց շնորհիվ շարքում են երկրորդ կյանք ստացած զինծառայողներն ու կամավորականները։ Զինվորական բժիշկն այն եզակի մասնագետներից է, որ իր գործունեությունից առաջ երթում է երկու անգամ՝ որպես զինվորական եւ ապա որպես բժիշկ։ Այդպիսով պարտավորվում է մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս երբեք չմոռանալ, որ գործ ունի մեր պետության սահմանների անառիկությունը պահպանող զինծառայողի կյանքի ու առողջության հետ։ Շնորհավորում ենք Հիպոկրատի երթմանահավատարիմներին, իրենց մասնագիտական տոնորվակապակցության եւ մաղթում նրան նոր հաջողություններ իրենց բարդ եւ պատասխանատու առաքելության իրականացման մեջ։ Արտակ Ծատրյան, զինվորական բժիշկն ու հայրենիքի նվիրյալը խորագրի ներքո մերուն կնդիրներին եք ներկայացնում 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում իր ուրույն ավանդը ներդրած զինվորական բժիշկներից մեկի հետ ունեցած զրույցը, որպես բոլոր բժիշկների ընդհանրական կերպար։ Արտակ Ծատրյան, զինվորական բժիշկն ու հայրենիքի նվիրյալը Ինչպես մեր ժողովրդի բոլոր հատվածների 2020 թվականը ծանրագույն շրջան էր նաև բժիշկների համար։ Դեր կորոնավիրուսի դեմ պայքարը չավարտած, նրանք ստիպված եղան պայքարի մեջ մտնել մեկ այլ առավել կարևոր ճակատում՝ որը ստեղծվել էր մեր ողերիմ ճշնամու կողմից ցանցազերծված պատերազմի հետևանքով։ 44-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում Հայաստանից, Սփյուռքից եւ Արցախից բազմաթիվ բժիշկներ լծվեցին ռազմաբժշկական առաքելության իրականացմանը։ Պատերազմի ընթացքում բժիշկների կողմից ահռելի աշխատանք է իրականացվել եւ նրանց անznուրած աշխատանքի շնորհիվ փրկվել են հազարավոր կյանքեր։ Այդ ընթացքում բժիշկներն առնչվել են ինչպես կազմակերպչական ու նյութատեխնիկական ապահովման, այնպես էլ մարտի դաշտում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման պատասխանատու առաքելության հետ։ Պաշտպանության բանակի բուժծառայության մայոր Արտակ Ծատրյանը այն զինծառայող բժիշկների թվին է պատկանում, որոնք պատերազմի ողջ ընթացքում պատվով են կատարել իրենց մասնագիտական ունակությունները։ Այս զինվորական ճանապարհը նաև բժշկության հետ համատեղ ես ընտրել եմ այն պահից, երբ որ ինքս զինվորականի ընտանիքում եմ ծնվել, հայրս եղել է սպա, թե դերևս 90-ական թվականի բարաբական առաջին շարժման, որին մասնակցել է, այնուհետև դարել է հայրեզբանակի սպա, որը ես կերպարը իմ մեջ տեսել եմ եւ հավանել եմ, որպես լինել զինվորական եւ սպա։ Նաև համատեղ սիրել եմ բժշկություն, մանկուց դերևս ես երազանք ունեի դառնալ բժիշկ, օգնել մարդկանց, ցուցաբերել առաջին բժշկություն պատասխանատվություն, որից ես հպարտանում եւ հաճույք եմ ստանում։ Ինչպես բոլորի, արտակի համար եւս պատերազմը որքան անսպասելի, նույնքան էլ սպասելի ողբերգություն էր, որի ընթացքում փորձել են օգտագործել մասնագիտական բոլոր կարողությունները կյանքերը փրկելու համար։ Չնայած դժվարագույն իրավիճակներին, որում ինքն ու իր ազնակազմը հայտնվել է մարտական գործողությունների ամենատարբեր հատվածներում, այդուհանդերձ չի վահատվել, որևէտև արդեն փորձ ուներ ու գիտեր ինչ պետք է անել։ Պատերազմը իմ համար սկսվեց հետևյալ ձևով։ Առավոտյան ժամը կոնկրետ չեմ հիշում կոնկրետ, բայց այդ պահին ես Բաքում էի, մեր երբ որ լսեցի հակառակորդի ԱԹՍ-ների ձեները, առաջի ԱԹՍ-ի հարվածը ես որ տեսա իմ աչքով դա բան է հոբ համակարգի մեր վարշակից հանելն էր հակառակորդի կողմից, երկրորդը արդեն խաղաղ բնակիչների ուղությունով Արցախ թղամասի շենքերին տան վրա հենց անմիջապես խոցում եղավ։ Իսկույն հասկացա, որ պատերազմը սկսվել է, միանգամից վեր կացրի տանիցիներին, կնոջս խնդրեցի, որ երեխաներին վերջնի իշնի պատվալ եւ ես մյուս ծառայական ընկերներիս հետ մեկնեցի ծառայական վայր դրանից հետո սկսեց արդեն մարտական գործողությունները լայնացավալ ամբողջ ճակատով եւ սկսեցին մեզ խնդիրներ տալ շատ դժվար էր մեր համար առավել եւս բուժ ազնակազմի համար քանի որ զորամասին խնդիր էին տալիս ամբողջ ճակատով սկսած ցախ թևից միջև աջ թևը առաջին խնդիրը դա եղել է հադրութի ուղությունով մենք հադրութի մարտունի ուղությունով ենք խնդիր կատարել այնտեղ մենք այդ օրը ունեցանք տեսանք 2 զոհ 4 վիրավոր։ Բուժապահումը համատեղ Հարևան Զորամասի բուժազնակազմի հետ համագործակցելով կազմակերպեցինք։ Հաջորդ մեր խնդիրը եղավ Ձախ թևի վրա Թալիշի Մադագեսի ուղությունով բուժապահումը կազմակերպեցինք մենք մեզանով բուժակը ենթասպաման Օչարյանը եւ վարորդը Շարքային պայմանագրային Բաղդասարյանը։ Իրանք ամենջապես մարտի դաշտում իրանք առաջին բուժողությունը եւ մարտադաշտից տարահանում էին վիրավորներին։ Այնուհետեւ ես դեպի ինձ սկզ սկզբունքով, այնուհետև ես դեպի հոսպիտալային ուղակ էի տեղափոխում։ Շատ դժվար է։ Հետո սկսեցին մեզ արդեն տարբեր ուղղությունում միաժամանակ խնդիրներ տալը, այդտեղ եւս դժվարություններ առաջացավ, բայց դիված եղանք մենք բոլորս բուրժուազնակազմի բռունց կդառնանք։ Մի կողմ դրեցինք պետ ենթակա այդ հարաբերությունը կռվի դաշտում, սաղս մի բռունց, անգամ վարորդ սանիտարը առաջին բուժողությունները ցուցաբերին, երբ որ ազատ ժամանակ են տենում այդ բժշկի զբաղվածությունը կամ բուժակի զբաղվածությունը, վարորդ սանիտար անձամբ ինքներ առաջին բուժողություն ցուցաբերում, տեսնելով մեր փորձից ինքը արդեն փորձ էր ձեռք բերում, գիտել էր օգնում։ Ներկայացնելով տարբեր դրվագներ պատերազմական օրերից, նա հիմա էլ վստահ է, որ կատարել են այն, ինչը տվյալ իրավիճակներ թելադրում, որոնք շատ դեպքերում սահմանված չեն որևիցե ձեռնարկում կամ օրենքում, բայց կատարել են այն, ինչը բխում էր մասնագիտական պարտականությունների ու մարդկայինի խղճի կատարումից, ասել է թե մարդկային կյանքեր փրկելու վեհ գաղափարից։ Այս զինվորական ճանապարհը նաև բժշկության հետ համատեղ ես ընտրել եմ այն պահից, երբ որ ինքս զինվորականի ընտանիքում եմ ծնվել, հայրս եղել է սպա, դե դերևս 90-ական թվականի բարաբական առաջի շարժման օրերին մասնակցել է, այնուհետև դարել է հայոց բանակի սպա, որը ես կերպարը իմ մեջ տեսել եմ եւ հավանել եմ, որպես լինել զինվորական եւ սպա։ Նաև համատեղ սիրել եմ բժշկություն, մանկուց դերևս ես երազանք ունեի դառնալ բժիշկ, օգնել մարդկանց, ցուցաբերել առաջին բժշկություն հնարավորություն, որից ես հպարտանում եւ հաճույք եմ ստանում։ Երբեմն վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը նա նույնպես եղել է ռազմական գործողությունների ամենաթեժ հատվածներում։ Նույնիսկ վիրավորվելուց հետո էլ ազնակազմի հետ ոչ միայն շարունակել է կատարել իր մասնագիտական պարտականությունները, այլև հրաժարվել է ստացիոնար բուժումից եւ շարունակել առաքելության կատարումը։ ամեն անգամ մի ծանր պահ լինելուց մենք պատկերացնում ենք, որ արդեն всё, սրանից հետո էլ դրանից բարդ բան էլ չի լինի, սա վերջն է։ Առաջին իսկ ծանր պահը ինձ համար եղավ, երբ որ Ջաբայելի ուղությունով հակագրոհ եղավ, եւ մեր բրիգադը ընդգրկված էր որպես հակագրոհող ստորաբաժանում։ Այնտեղ թեժ ծանր մարտեր եղավ։ Կյանքում առաջի անգամ ասենք եղել եմ տարբեր մարտական գործողությունների ընթացքում եղել եմ փոքր տենց մասնակցությունները, բայց այդ տիպի այդ ծավալով առաջի անգամ ես որ գրք ենթարկվել եմ նման մարտական գործողությունների ու միաժամանակ չգիտես պաշտպանվես թե բժողտություն ցուցաբերես թե ապահով, ասենք չկար տեսբան, որ ասենք այսինչ հատվածը ապահով էր, այսինչ ուղին ապահով էր կամ այսինչ վայրը անվտանգ էր։ Բայց մենք մեր մեջ ուժ գտանք, մեր մեջ ուժ գտանք, քանի որ մեր առաջա 18 տարեկան զինվորը մեր զորքը ճակատում էր, մարտնչում էր հակառակորդի ոսոխի դեմ, մենք չկարողացանք անտարբեր լինենք, մի դառնանք իրանք իրանց մի մասնիկը եւ հավասար իրենց տարհ հանում ենք այդ կռվի մարտի դաշտից, այդ թեժ կետերից եւ ցուցաբերում բոլորին առաջին բուժօգնություն, ինչպես նաեւ ազատ ժամանակ կամ հարկ եղած դեպքում հնարավորություն եղած դեպքում նաեւ դիեր ենք հանում Ֆիզուլիում վիրավորին նստեցնելու պահին հակառակորդի բարեկտարը երբ որ կրակացակես մեր վրա, մենք վերջին պահին ոնց որ այդ շոցը մի պահ ակաժներից ելավ, միանգամից վիրավորին դնելով գետնին եւ հրեցի վարորդից առաջ աթսնտա պայթեց անմիջապես այդ սկորու մեր աշտապօգտության մեքենայի մոտ, անվադողերը շարքից եղան, դռները փոկվեցին, մենք վիրավորվեցի ես եւ վարորդս, վարորդս գլխի մազակալած հատվածում վիրավորվեց, ես աջ ոտքից վիրավորվեցի եւ կանտուզիա ստացա։ Մի պահ մեզ գործեցինք այդ ուդարից, հետո ուժ գտանք մեր մեջ։ Վարորդիս ասեցի մի հատ փորձի շարժիչը պտես աշխատում է թե չէ։ Ավտոն խոդի տվեց վարորդը եւ միանգամից վիրավորը դրեցիք մեջը առանց դռներ արմադողերը պայթած վիճակում, երկուսով վիրավոր վիճակում եւ ժամանակ չկար այնպես պահեր ստեղծել, որ ժամանակ չկար, որպեսզի վիրակապեի վարորդից մի ձեռով պահում էի ձեռքս դրել էի վերքին, որտեղից արոնահոսում էր, մյուս ձեռով աչքն էի մաքրում ու ասում էի անընդհատ քշի քշի հաստեք մի ապահով տեղ, որ տենանք որտեղ ապահով միջոց մի այդտեղ հետո նոր կվիրակապեմ։ Ֆիզուլից մինչև Տողյուղ այդպես շարունակ առանց անվադողեր մեր վարորդի շնորհիվ իրոք գործի, ասեք այդ գործում գործի 50% դու ես 50%-ը վարորդը, եթե ինչու մեկը խերանում է իր գործում կամ մարդու կյանք են կորցնում կամ ընդհանրապես հաջողության չես հասնում։ Եվ փակ Աստծո մեր շաքանի պայմանագրային Սաֆարիա Մեխակի շնորհիվ, ես իր շնորհիվ կարելի է ասած դուրս եկանք այդ հակառակորդի հրետակոծությունից, այնուհետև քանի որ ամեն մի ամսի հարվածից հետո ամենջապես սկսում են հրետակ ստեղծագործություն ու ինտենսիվ կրակ, ինտենսիվ ընձևի ինտենսիվ, որ չես պատկերացնում թե ինչ ինչ ուղություններով են գնում։ Անկանոն ու ինտենսիվ կրակի տակից դուրս եկանք, նաև դա հանեցինք եւ վիրավորին, այդտեղից նաև հանեցինք եւ զինված զինծառայողի եւ մենք դուրս եկանք տեղափոխվեցինք հոսպիտալ, որտեղ ցուցաբերեցի մեզ առաջին բուժողություն եւ մենք հրաժարվեցինք ստացիոնար բուժումից, այնտեղից մեկտեցինք հադրութի ուղությունով։ Նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ բժողնություն է ցուցաբերել նաև հակառակորդի զինվորներին։ Դրանով իսկ իր խղճի առաջ պահպանելով մարդկային բարձր որակները կոնկրետ մենք բուժաշխատողներից մարտադաշտից կոնկրետ վիրավոր ենք անում։ Ասենք որ դա բդի չնայած թե օրյավ տալիս է մարտադաշտից հանում են ինչ որ մի հատ կետ, մենք այդ կետերից հավաքման կետից պետք է վերցնենք տանենք, բայց մենք ինքներս էինք նետվում նա մարտի դաշտ սեփական կյանքը դնելով մի կողմ, ասենք, հա, էմոցիաները դնելով մի կողմ, զսպելով մեզ այդ պահը, այդ աստիճանը վիրավորվելու, երբ որ տենում ես մասունքներ նաև մի հատ ահավոր տեսարան է, որը աննկարագրելի է, դա կող, ասենք, պատմելով չես էլ կարամ դու լրիվ վերագրես եւ ճիշտ մատուցես ոնց որ դու տեսել ես։ Ուղղակի սենց ասեմ, առաջի միջև 15-20 հոգի մոտավոր ես ամեն մի զոհ, ամեն մի վիրավոր հանելուց արցուկներ է թափվում, բայց փորձում էի ինձ զսպել, բայց չէր ստացվում արցուկներ գալիս աչքերիցս, որը ես անենց էի մաքրում, որ զորքը դա չտենա, չնկատի, որ իրանք էլ բան չհուզվեն։ Մոտ 20 վիրավոր զոհ դարհանելուց հետո մի տեսակ իմ սիրտը սառավ եւ սառնասրտորեն այդ ամեն ինչին սկսեցի մոտենալ եւ սովորական բավականի պես էր արդեն դարել այդ գործողությունները, որ անում էի, տարհանումները, որ անում էի, այդ բժոկնությունը, որ գնում էի եւ նաեւ մարտի դաշտ արդեն ադապտացվել էի։ Նետվում մենք չենք սպասում էլ արդեն հակառակորդի հրետանը դաթարտա հետո նոր մտե։ Հրետանին խոցելուց մենք սկորիները գնում ենք։ Ու այդպես ես տեսա ամբողջ մարտի դաշտը ոչ թե դա մենակ ին բուժ աշխատողների մասին է խոսքը գնում, ամբողջ բուժ աշխատողները ես նման իրավիճակում եմ տեսել, ոնց են սեփական կյանքը դրած մի կողմ, ասենք չմտածելով իրանց մասին, իրանց ընտանիքները, հոգսերը, բանը, սաղ դրած մի կողմ, օրինակ ներդրում էին մարտադաշտ, փորձելով եւ այլ ավելի եւ ավելի շատ ու առաջինը հենց վիրավորին հանելու։ Չնայած պատերազմի մեզ համար ունեցած տաներ հետևանքներին ու մեր ժողովրդի գրած տարապանքներին, որից ամասն չի մնացել նաև ինքը, այնուհանդերձ արտակը չի հուսահատվել, ապագայի նկատմամբ հույսն ու հավատը չի կորցրել։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք, դաստիարակենք հայրենասեր սերունդներ, փոխանցենք նրանց այսօրվա սերունդների կատարած սխրանքները, որ เป զի նրանք կարողանան ճիշտ դասեր քաղելով ապրեն ու ապրեցնեն նախնիների հայրենիքը։ Ես գոհ եմ ամենայն դեպս մեր բուժ աշխատողներին եւ համարում եմ որ բոլոր մեր ոչ թե բժիշկները, այլ բուժ աշխատողները դրա մեջ մտնում են եւ վարորդները, եւ սանիտարներ, եւ ամբողջ այդ համակարգի մեջ, կառույցի մեջ ովքեր մտնում են բուժ աշխատողների մեջ։ Բոլորից գոհ եմ եւ հպարտ եմ։ Այսքանը արեցինք, դա արեցինք ոչ թե մենակով կամ անհատով, դա արեցինք ամբողջ ազգով, ամբողջ սփյուռքով, հայրենիքով, ամեն մեկս մեր մասնակցություն ունեցանք։ Հիմա պատերազմը ունի իր հետևյալ օրենքները, միշտ չէ որ հաղթում ես, նաև լինում են պարտություններ, բայց պետք չէ այդ պարտություններով մենք կոտրվենք կամ հիասթափվենք կամ համարենք, որ ամեն ինչը վերջացած է։ Մեր մեջ ուժ պետք է գտնենք, տղամարդկություն, տոկունություն եւ չհիասթափվենք, դաստիարակենք մեր գալիք սերունդին, հայրենասիրական գաղափարը մեջները մտցնենք, որ เป զի որ սա հասկանան այդ մեր երեխաները, մեր փոքրերը, մեր հետնորդները, որ այս ամեն ինչը արել ենք իրենց համար եւ այս ամեն ինչը որ արել ենք դեր պետք կանգնեն նաեւ իրեն, քանի որ մենք մեր արածով, մեր խրանքներով բացուցել ենք կամ արել ենք մեր նախնիների, մեր մեծերի կիսատ թողածը եւ իրենց կերտածը։ Հավելենք, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմական օրերին ճշնամու ագրեսիայի հետևանքով վիրավորված զինծառայողներին եւ խաղաղ բնակիչներին օգնելու նպատակով աշխարհի տարբեր մասերում բնակվող մեր բժիշկայնակիցները ես մասնագիտական աշխատավայրերից արձակուրդներ են վերցրել եւ կամավոր հիմունքներով ներգրավել ռազմաբժշկական առաքելության իրականացմանը։ Ռուս խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուս խաղապահներն ապահովում են Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի շուրջօրյա վերահսկողությունը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի դիտակետերն աշխատում են բնականոն ռեժիմով։ Իրականացում է մուտքի եւ ելքի անցակետային ռեժիմ, փաստաթղթերի ստուգմամբ եւ ավտոտրանսպորտի զնությամբ ասել է զորախմբի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գոլոբը։ Գիշերային ժամերին ծառայություն իրականացնելու համար զինծառայողները կրում են ռատնիկ կոստյումներ լուսարձակող տարերով։ Դիտակետերը հագեցած են ժամանակակից լուսադիոդային լուսարձակներով եւ անխափանսունուցման սարքերով։ 27 դիտակետերում ռուս խաղապահներն իրականացնում են իրավիճակի շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ վերահսկում հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Գեղազնիկ Միքայելյան Գեղազնիկ Միքայելյանը ծնվել է 1951 թվականին Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղում։ Ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև ստացել է գյուղատնտեսական միջնակարգ մասնագիտական կրթություն։ Եղել է աշտարակի երկրապահ կամավորական ջոկատի հրամանատար, աչքի ընկել համարձակությամբ եւ ռազմական տեխնիկային տիրապետելու հմտությամբ։ Արցախյան ազատագրական պատերազմի առաջին օրերից մասնակցել է Գորիսի, Մեղրիի, Օյեմբերյանի, Իջևանի, Արարատի շրջանների ինքնապաշտպանական մարտերին։